Saluton, Johannes. Saluton, Eva. Pri kio temas ĉi Pri la kernpunkto. Kio estas la kernpunkto? Estas nia nova podcasto. Mm, to ek la kernpunkto. Mm. Dobon venon alla nulla el dono de la kernpunto, la nova podcasto de Eva kai Johannes. Do chuni faras novan podcaston? Scheinas ke es. Yes, chuni havas temo in frau chuni simple parolas pri io ein. No, ni provos paroli pri ni e shato kupoi, ne? Kio esas via shato kupoi? um, mi e de grupo estas diversae, exemple, computiloi, desegnajoi, mm, diversai. Yes, ca angnia eble musico, son registrado, voyagiado, interreta comunico. Yes, ca uh, cefe ni volis registri ion pri, uh, pri securezzo uh, en interreto, cune? Yes, tio estos grava temo, anco scienzo, Yes, kai uh, vi havis kelkain uh, kelkain prelegoin pri uh, pri au pri scienco kai anka pri pri cifrado uh, do ni provos unue fari tiun podcaston pri pri cifrado kai no, yes. reto. Kai kia oni povas auskulti nian podcaston? No, unue certe per muzaiko kai eble iam anka per nia propra retejo. Yes. Kai ĉu ni havas nomon jam por la retejo? Yes, ni uh, pripensis unu nomon, do nia podcasto nomiĝas Kernpunkto. Do uh, nia retejo nomiĝas kernpunkto.info. Do de kern.info. Ne, kern punto punto punto info Tu klare. Es es chiui comprenis la kern punkton. Do estas kern punkto punkto punkto info. Yes, klare, ĉu ne? Yes, kern punkto info. Yes. Uh, do tiu ancora ankoraŭ ne Uh, ni devas uh, io prizorgi ĝin kai unu fari enhavon. Sed eble funkcios kiam niaj uh, äh, aŭskultantoj aŭskultas tion ĉi. No, ah, eble jes, sed tamen komence äh, per muzaiko certe eblas aŭskulti nian, nian babiladon. Yes. To, bone, to ek al la kampunkto. Bone, ĝis baldaŭ. Ĝis. Mm,